38. pitanje. Da li se može uzimati mes po čarapama? jest može. Bitno da imaš abdest, oprosi noga, ostavi si noga u, u čarapi nakon abdesta. Dvoj kuće jedan dan i noć, a u, na putu tri dan. bitno da dvoj čarap idi iznad peta, razumijete, iza ovaj koste koji je doli, članak, i kad učiniš mesh, dvoje ruka ima vode, pa desno na desna noga, lijevo na lijeva noga zajedno odjednom. a, nije bitno da ako čarap je podaran, mesh je ispravan. I tako dalje, jeste, to je nešto sahih, vjerodostan, Allah najbolje